вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў беларуская культура за мінулыя сем гадоў нічым значным і новым не прагучала ані дома ані ў шырокім свеце такі вынік дзяржаўныя палітыкі ў дачыненні да культуры яшчэ пяці гадоў такой палітыкі нацыянальная культура не вытрымае мы перастанем пазнаваць яе мяркуе сергей дубавец у Upieradacze udzielniczać piśmienniki Wiktor Sznip i Andrzej Fedorenka, muzyki Lawon Wolski, Aleksander Kulinkowicz i Aleksander Pomidorał, Mastak, Michal Aniem Pandystał, żurnalisty Światlana Kurs i Śmicier Podbereski, historyk Jenat Saganowicz. Dla mikrofonu autor pieradaczy: Siergiej Dubawiec. гэтым летам у беларусі куды не заедзеш усе гавораць пра восеньскія выбары што ў горадзе што ў вёсцы і мабыць кожны хто больш-менш уважліва сочыць за падзеямі сустракаецца з пытаннем за каго галасаваць пытаюцца сваякі старыя знаёмцы выпадковыя спадарожнікі асабістаяна гэты конт прыдумаў такое клішэ адказ Падумайце пра свае асабістыя пляны або мары на бліжэйшы год альбо 5 гадоў. Разважце, што вам дзеля здзяйснення тых плянаў і мараў спатрэбіцца. І тады паспрабуйце ўявіць, ці рэальна гэта пры цяперашніх абставінах. Досведу такога жыцця, як цяпер у нас ужо сем гадоў. Калі уявіць удалося, галасуйце за працяг, калі не за альтэрнатыву так яно даволі проста складаецца на ўзроўні канкрэтнага чалавека яшчэ прасцей на ўзроўні нашай нацыянальнай культуры якой за апошнія сем гадоў на дзяржаўным узроўні абвешчаная анафема калі газеты называюць філіпа кіркорова зоркай отечественнай эстрады у тэлевізары лацінаамерыканскія страсці з водарам кавы на фм суцэльная брытні спирс на міжволі задумаешся, хто ты сам такі і да якой культуры належыш. І ўвогуле ці культура гэта. Вось пад рукою апошні нумар часопіса нацыянальная ідэнтыфікацыі пад назваю Беларусь. Загалова артыкула з чего жа і з чего жа і з чего жа сделаны нашы мальчышкі. Перагортваю старонку і пасярод фотарэпартажу з рынку, бачыў здымак на якім побач два твары з усмешкамі твар жанчыны прадавачкі і лыч ад свіное тушы такія вось дасягненні ў галіне культуры ў шырокім яе сэнсе дзеля параўнання згадваю што за гэты самы перыяд у суседняй польшчы дзяржава стварыла нацыянальны спадарожнікавы тэлеканал палёнія а ў рассіі такі самы канал у культура. Уключаеш і бачыш, хто ты такі, адкуль і на чым вырас. Што да нас, дык мінулая сямігодка адметная яшчэ тым, што нічога новага і значнага за гэты час у нашай культуры не створана. Нічога, што б праславіла нас у свеце. Затое дашчэнту разбураная іерархія каштоўнасцяў савецкай пары. Усё сапраўды жывое, традыцыйна шанаванае, і беларуска апынулася ў апазіцыі і ў эміграцыі. У выніку мы патрапілі нібы паміж дзвюх беларусяў, то ідзе наш статус пісьменнікі літаратары і той дзе мы нікому па вялікім рахунку не патрэбныя сябры маргінальнага літаб'яднання дзе мы музыкі, удзельнікі шоу-бізнесу і дзе мы гурт, які выконвае вельмі спецыфічную музыку на спецыфічнай мове і галоўным чынам для сябе. Гэтыя дзве беларусі і ёсць тое, між чым будзе выбіраць культура. У сённяшняй перадачы я б паспрабаваў запытацца ў прадстаўнікоў гэтай самай культуры пра тое, што яны запланавалі сабе на бліжэйшыя год і пяць і што спатрэбіцца для здзяйснення іхных плянаў. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтарская перадача Сергея Дубаўца. а пытанне пра пляны на будучыню я попрасіў зрабіць з метра бартосіка і першы хто яму патрапіўся Віктор шніп паэт а таксама аўтар праекту сабачыя гісторыі у нашай ніве я б хацеў каб ты подзяліўся сваімі плянамі на бліжэйшы год ці 5 ну бліжэйшых 5 гадоў цяжка сказаць але відаць недзе год два-тры з творчых планаў так каб як-небудзь выдадзітая сабачая гісторыя пакуль яны вяруцца жывыя пакуль мянейшае нейкае ёсць скажаданне так вот хацелася б гэта зрабіць і акрамя ўсяго яшчэ хацелася б калі не сёлета дык хоць у наступным годзе адпачыць нармальна то я апошнія гады чатыры в адпачынку бываю толькі па 10 дзён і то просто на ту рэдакцыю прыходжу тады калі можна было сядзець дома хацелася б пабыць у вёсцы на цэлы месяц паглядзець як прыкладна красуюць кветкі як закрасуюць як завянуць вот, бачыць дзе ты ўвесь час успомніць сваё дзяцінства вярнуцца той час бо у горадзе сядзіш сяродных каменняў тут так пары года не бачна ці лета ці зіма ці восень ці вясна яно нека такое ўсё пылам пакрыта ўсё а ў вёсцы там дзе я нарадзіўся усё яркае ўсё жывое ўсё наша беларускае і калі ўжо такое пафантазіраваць дык хацелася б і грошай крыху зарабіць за гэты час каб таксама выдаць якую-небудзь кніжку бо дачакацца што-недзе там нейкім выдавецтве дзяржаўным выйдзе то не выйдзе дык так вось пасля яшчэ мне там ёсць кніжка жонкай такая словы там от прыкуна камяні агонь там такі вось недзе у нас написано ўжо на добрую кніжку з добрымі ілюстрацыямі таксама что табе для гэтага трэба каб гэтай плены здзейсніліся ну першую чаргу грошы без грошай нічога не будзе на сённяшні дзень жаданне ёсць это мала зарабіць таксама у нас асабліва не заробіш нідзе я бы ты не шукаў там нейкіх спонсараў сам бы зарабіў але баш магчымасці такой асабліва няма на жаль Такім чынам у кутку жаданняў нашай сённяшняй перадачы ўжо ёсць выданне пары кніжак і адпачынак у роднай вёсцы, а патрэбныя для вырашэння гэтых задач грошы. Наступным суразмоўцам з метра бартосіка быў яшчэ адзін пісьменнік Андрэй Федарэнка, аўтар нядаўняя аповесці для падлеткаў шчарбаты талер. Дарагі, я ніколі не планую на 5 дзён нават не тое, што на 5 гадоў гэта могуць быць толькі такія чыста фантазыі і не больш ну творчыя пляны хацелася б напісаць аповесць дзіцячую яшчэ адну. Ты паможа быць працяг свайго шчарбатага талера а можа быць нешта ў такім жа ключы з іншымі героямі але такімі ж вот подлеткамі тайнейджерамі ну на гэта разлічваю гады два у ну, жыццёвых плянах як ні дзіўна яшчэ і вынікі гэтых выбараў бліжэйшых паўплываюць тут я не ведаю што рабіць тут ад выніку можа быць давядзецца кудысьці з'язджаць можа быць давядзецца жыць тут але для гэтага трэба у ламаць і псіхалагічнае жыццё і нават фізычнае можа быць з'ехаць у вёску можа быць з'ехаць увогуле э, за меж А што табе трэба для выканання гэтых плянаў мне сорамна прызнавацца але грошы на першы месцы мне здавалася каб і хоць крышку было больш нашмат лягчэй было б пісаць і жыць і плянаваць грошы на першым месцы нават здароўе можна купіць за грошы а як бы прымаўкі нам не тлумачылі адваротныя. Пасля размовы з пісьменнікам федарэнкам у кутку жаданняў цяперашняя беларуская інтэлігенцыі паболела яшчэ на адну кнігу, на якую таксама патрэбныя грошы. А асабістае жыццё будзе залежаць ад вынікаў выбараў, якія могуць і да эміграцыі давесці. Наступны з кім гаварыў зміцер бартосік Александр памідораў, музыка удзельнік нядаўняга праекту я нарадзіўся тут вось ягоныя пляны асабістае такое пытанне я ніколі про гэта нікому не кажу это зразумела запісаць что-небудзь і выдаць гэтым у тым сэнсе каб гэта выдаць прыстойна ну хаця б на ўзроўні таго што вось апошнім часам вось мы супольна выдалі гэты праекцік ну каб яшчэ лепей было что-небудзь Я не маю на увазі супольны проект, а маю на увазе сваё нешта ўласнае. Ну зрабіць які-небудзь такі рамонцік у хаце нарэшце. Хаця з апошнія рамонту не так шмат часу прайшло, але ўжо <laughs> ўжо час. А, даехаць нарэшце да свайго лецішча, на якім не было ўжо гады два. А, пум пум пум пум пум. -пум. Ну, а так, калі пра надалі казаць, ну, дык можа выйграць якую-небудзь гучную судовую справу, безумоўна, выйграць у латарэю, раскруціць ці паўдзельнічаць у лёсе якіх-небудзь таленавітых выканаўцаў, маю на ўвазе сучасныя гурты. Адчыніць сваю маленькую такую піцейны такі кабачок. Што табе першую чаргу трэба для выканання плянаў? Умовы, умовы гульні. Александр Памідораў плануе зрабіць свой асабісты музычны праект, а таксама паспрыяць моладзі і адчыніць сваю кавярню. А патрэбныя для гэтага умовы гульні. На маю думку, гэта трапны адказ, бо менавіта адсутнасць умоваў гульні і вызначае сённяшні заняпад культуры, сённяшнюю паузу, у якой кожны гуляе на сваё асабістае разуменне, і гаспадарыць у сітуацыі не закон, а чыноўнік. Зусім лягічна тыя ўмовы гульні разглядаць як прававы дакумент, скажам, закон аб культуры, які б рэгуляваў гэтую сферу і перад якім усе былі б роўныя. Музыка лявон вольскі таксама хоча адчыніць сваю кавярню. Плямы такія як і жывельны свет беларусі багатыя разнастайныя у мяне вось памідор сказаў што ён кавярню хоча адчыніць я адразу узгадаўся што мы таксама думалі пра гэта адчыніць кавярню мроя дзе прадавалі б лёгкія наркотыкі а таксама удзельнікі і міністры гурта нрм стаялі б на разліве ў пэўны час размаўлялі з народам ведалі б ягоныя чаяні все это была такая даволі такі вар'яцкая ідэя але потым у высветлілася што это можна ў прынцыпе зрабіць таму што у знаёмага дырэктара прад'южарскай агенцыі як бы з'явіліся такія магчымасці і месца як бы і грошы для таго каб гэта здзяйснілася але пакуль што все это падпытаем конечно вялікім і можа быць у наступным годзе ці праз год просто будзе нейкая такая кавярня дзе мы будзем адзін э, раз на тыдзень напрыклад я буду разліваць там э, мяшаць коктейлі разліваць піва там я абшчацца з народ потым у плянах творчых у зараз раскрываю все карты такое даволі шыкоўнае выданне анталогіі як шматтомнік выдаецца звычайна такі празаічны альбо паэтычны анталогіі мрові самого пачатку самыя паганыя аматарскія запісы яшчэ самых паганых да самых апошніх 93 -го года як бы сабраць все што было ў мрові зроблена для таких калекцыянераў зрабіць такое багатае выданне як бы і мне б хацелася зрабіць это ўсё такое як патрэбна ў кардоне каб было оно с таким залатым цісненнем як бы такая спадчына музычна культурная А что табе трэба для здійснення гэтых плянаў э, першы імпэт патрэбны і вольны час паболей нічого не трэба памяне абыякавасці да жыцця Следам за лявоном вольскім зміцер бартосік задаў свае пытанні яшчэ аднаму музыку лідару гурта нейўрадзюбель александру кулінковичу подзяліся калі ласка сваімі планамі на ближайший год пять. Нема планаў на бліжэйшыя 5 гадоў вось на полгады ёсць э, я планую адыграць э, тур по маёй радзіме і прагаласаваць что табе патрэбна каб адыграць э, гэты тур здароўе только здароўе цяпер у кутку жаданняў нашай перадачы з'явілася прагаласаваць а сярод умоваў здароўя адзіная жанчына ў сённяшнім апытанні журналістка святлана курс і адказ яе зусім жаночы подзяліся сваімі плянамі на бліжэйшы год ці 5 я выявила что беларусы боятся адказаць на гэтае пытанне усе без выключэння на ну, не амерыканцы на ну, баяцца планаваць свое жыццё каб не сурочыць я ўжо больш амерыканка чым беларуска я спадзяюся паводле таму я распланавала ўсё вельмі дакладна я хачу яшчэ адное дзіця Я хочу написаць э, кніжку сярэдняй велічыні старонак на 100, прысвечаную вось пачатку тысячагоддзя ў Беларусі, жыццю жанчын у Беларусі. І э, я абавязкова хачу дасягнуць э, вяршыню сваёй творчасці, там што мне будзе 33 гады за гэтыя 5 гадоў. Я лічу, што гэта ўзрост сапраўды хрыстовы і вельмі важны. Вось чаго я хачу дасягнуць. Ну і натуральна я хачу, каб мне была машына, я ўмела яе вадзіць і больш не залежала ні ад кога ні ад чога. вывучыць ангельскую мову, давесці да ладу сваю нямецкую. Перакласці сем таму густава герлінга грудзінскага. що Што табе трэба для выканання гэтых плянаў в першую чаргу. Час і час час час і разуменне мужа. Ну і натуральна яшчэ грашовыя сродкі, якія я сама зараблю святлане курс для здзяйснення мараў патрэбнае паразуменне мужа і грошы якія яна заробіць сама відаць добра было б каб гэтак незалежна мог існаваць кожны але што рабіць калі зусім не кожная журналісцкая праца можа дастаткова забяспечыць творчыя памкненні беларускага інтэлігента Пра гэта з метру бартосіку распавёў зміцер падбярэскі Я вельмі не люблю загадваць наперад, асабліва ўлічваючы тое, як мы зараз жывем, у якіх умовах і таму всякие гэтыя прагнозы это трошки не для мяне шчыра кажучы. Але што конечно хацелася б яшчэ одну кніжку выдаць, але я гэтую з гэтай кніжкай павіс не магу ее здаць у магазины, таму не магу сабраць грошы, каб наступную выдаваць. Каешне хацелася б знайсці, э, Магчымасць сесці дзе-небудзь забурыцца і напісаць тое, што я даўно хацеў вялікі твор, але просто жыццё не дае недзе засяродзіцца таму што змушаны зарабляць штодзённа на хлеб і адарваць ладны кавалак часу это значыцца ну просто так это <laughs> без штаноў праз некаторы час застацца а так ну цяжка загадваць хочу жыць цікавым жыццём скажу такімі агульнымі словамі я спадзяюся яшчэ паездзіць па розных фестывалях наших музыкантаў павазіць паглядзець што выконваецца за мяжою Вось бадай ўсё. Што табе трэба для цікавага жыцця. Для цікавага жыцця мне трэба ў першую чаргу, каб моя работа прыносіла мне столькі сродкаў, каб іх мне хапала толькі з-за таго, што я працую ў адным месцы і займаюся толькі адной, адной справаю. Калі такога няма, значыцца я змушаны працаваць за той час, які мог бы накіраваць на тое што мне цікава тое што мне хочется рабіць і, і пісаць а зараз такой магчымасці няма на жаль Не дзіўна, што амаль усе з нашых сённяшніх апытаных плянуюць напісаць і выдаць кнігі. А зміцер падбярэскі хоча ўвогуле жыць цікавым жыццём. Падобны адказ у гісторыка Геннадзя Сагановича, што яму патрэбна для здзяйснення ягоных плянаў фактычна буду развітвацца з вчарашнімі планамі. Вось нядаўна здаў нарыс гісторыі Беларусі сінтэзу, якая ў прынцыпе і не была такой працай для задавальнення адпрацоўка. І зараз адчуў такую радасць просто хмель ад свабоды, Прышце бяруся дарабляць кніжку пра барадачоў. Гэта фактычна пра тэўтонскі ордэн і Беларусь ці яго стасункі з вялікім княствам літоўскім у бліжэйшыя месяцы ездам таксама а потым ізноў жа збіраюся зрабіць тое пра што даўно думаў э, фактычна хочу кожны год па кнізе таўстой здаваць наступная кніга будзе пра хмельніччыну ў беларусі гэта трошкі раней чым тая вайна алексея михайловича буду так ось апускацца храналагічна а за кнігай пра хмельніцкага таксама у нас ўжо фактычна на трэці год буду здаваць кнігу пра смуту у беларусі ключавыя рэчы таму што 17 стагоддзя было зломным і пачалося ўсё недзе са смуты а там а там буду мне хочацца проста абсалютна іншыя ракурсы знайсці у гісторыі але я кажу лепей не буду срочваць а яшчэ натуральна <laughs> даўняя патрэба у папросту цягчы ад э, гэтай мітусні і і начытацца тую гару літаратуры в якую склаў самыя патрэбныя кнігі ўрэшце перачытаць ось і все но ну, натуральна яшчэ хочацца давесці да ладу хату там наведаць сябра у у нью-йорку бы давно хачу а что табе трэба для выканання гэтых плянаў мне ўсё ёсць цяпер я сапраўды адчуў што вось цяпер магу ўжо ёсць дастаткова досведу у у галаве здаецца хапае того что мне было патрэбна одно толькі э, уцякаць ад мітусні і тварыць і все каб здзейсніць свае задумы геннадю сагановичу трэба ўцячы ад мітусні таксама згадзіцеся не грамадскі адказ а больш прыватны А вось у мастака Михала Анімпадыстава плянаў няма і як ён перакананы быць не можа. На пяць у мне няма ніякіх планаў, і нават таксама няма. Я ввогуле не планую на месяц наперад я нічога не планую. Мне на тыдзень цяжка планаваць, тым больш як бы на такі доўгі тэрмін. Так што бы на жаль нічога няма. А чаму ж іх няма? планаў ну гэта як бы самая галоўная праблема думаю не толькі для мяне ввогуле для грамадства таму што як бы планаў няма не толькі меня у планаў няма і усяго грамадства планаў няма ўкраіны ці вы можетеце сказаць што мы будзем рабіць праз год што краіна будзе рабіць праз год альбо праз 5 гадоў мне здаецца ніхто не можа гэтага сказаць людзі просто не ведаюць якое грамадства мы будуем якім накірунку рухаецца гэта грамадства і таму натуральна як бы прыватныя планы вельмі цяжка суадносіць э, з развіццём краіны мне здаецца что большасць людзей жыве менавіта так у любым грамадстве я думаю что будучыня гэта вельмі значная частка нашего жыцця сучаснага Ось, а на беларусі неяк эта тэма знаходзіцца на перыферыі э, грамадской думкі і ніхто сур'ёзна ввогуле не разважае пра будучыню і па вялікім рахунку мало хто верыць у гэту будучыню і гэта ну, вялікая праблема таксама гэта сведчыць пра тое што грамадства грамадская супольнасць на беларусі она толькі фармуецца і, і культура знаходзіцца у таким сур'ёзным заняпаце на мою думку ну может быть адзіны сур'ёзны план які можна вот у гэтай сітуацыі сабе паставіць і паспрабаваць выканаць гэта планы міграваць беларусі бо тут ведаеш што трэба рабіць якія дакументы збіраць михала німпадыстаў вывеў наше апытанне да высноваў на якія самы час зробім толькі невялікае падсумаванне беларускім творцам хочацца займацца сваёй справай выдаваць кнігі граць канцэрты для таго ім патрэбна пазбыцца ад метусні і абыякавасці да жыцця, адпачыць у роднай вёсцы, быць здаровымі і мець паразуменне са сваякамі, а таксама каб у краіне былі правілы гульні. І на самым першым месцы грошы, якія часта няма як зарабляць. Некаторыя творцы дапускаюць пасля неспрыяльнага выніку выбараў магчымасць эміграцыі. вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў аўтарская перадача сергея дубаўца творца абавязкова мусіць мець вызначаны грамадскі статус сістэму каардынат інакш ён не мае сваёй сітуацыі ён паміж можна вядома разводзіць кактусы на ўласным падваконні і не дурыць нікому галаву але ж гэта не прафесійны занятак кожны беларускі творца чакае нацыянальная дзяржаўная палітыкі адныя згадваюць савецкія часы калі такая палітыка хоць і мінусовая для нацыянальная культуры але была іншыя пазіраюць на літву да прыкладу або польшчу дзе такая палітыка ёсць маю на ўвазе як мінімум тры рэчы дзяржаўнасць мовы патрыятычна арыентаваныя выхаванне і адукацыя падтрымка нацыянальных культурных праектаў усё больш нічога не трэба гэтыя глебы дастаткова каб творца адчуў сваю запатрабаванасць і пісаў свае раманы хоць бы і на сусветным узроўні калі ж гэтага ўсяго няма тады панікае галавою і творца і ва ўсёй культуры настае пярэрва, якая пагражае ёй мутацыямі. А мутацыі культуры распаўзаюцца ад скажам мастацкага асяродку на ўсю яе вялізную прастору. Это значыць і на культуру працы, і на культуру дачыненняў і на культуру палітыкі. Урэшце мутацыі закранаюць і традыцыйную мараль. На мою думку, менавіта такое становішча склалася ў нас за апошнія сем гадоў. Гэта як папярэджанне. Яшчэ пяці гадоў у тым самым духу беларуская культура не вытрымае. Это значыць, што мы яе перастанем пазнаваць. І тады, як ірлянцы будзем не пісаць творы, а змагацца нашымі творамі за выжыванне нашай мовы, ведаючы пра безнадзейнасць гэтага змагання.